Сөйгінің қымметіні тонығалла, dunyoda so'ygi umumlashadigan bo'lsa insonlar na adolatga na qonunga muhtoj bo'lmagan bo'ladi degan ekan qadimda ulug' olim jaloliddin romiy mundoq degan ekan söygi ochiqni totliqqa tuproqni oltinga kirni sopliqqa kasalni sog'liqqa turmini bo'stonga g'azabni shafqatga aylantirdigan to'mirni eritadigan toshni yumishtiradigan o'likni tirildirdigan va uningga obehayot beg'ishlaydigan bir mo'jizdir 771 savol so'ygilarning eng cho'ngi qaysi javob so'ygilarning eng cho'ngi Alloh so'ygisidir chunki so'ygi muhabbat ko'pincha qarshi tarafning so'ygisi yoki uningdagi qoyilqilarlik sifatlar yoki uningdan ko'rgan zo'r yaxshiliklar turtkisi bilan qalbga o'rnaydigan narsa Halbuki Allah Taala'da söygü muhabbetki türkü bolulğan amillarning hammasi boliqi bilan bor. Masalan, Alloh taolo bandlarga bekmi shafqatlik va to'limi mehribon zotdir. Оның бу шапқытыны ва мекірбалығыны әқілі ба инсан, Аллах Таала оны аны рәхмедікі вақтыдың тартып, яки чоң болып, яшап өлгенге қадар қандақ парвиш қығалықыны, хатардан қандақ сақлайдығалықыны әлбәтті түшініді. Шоң Пайғамбар алейхиссалам құчығыды баласы ба бир аялыны көрсетіп тұрып, sahobalardan bu ayolni bolasini o'tqa tashlashga rozi bo'ladi desam ishonamsizlar deb so'rganda sahobalar bu ayol hargiz bolasini o'tqa tashlashga rozi bo'lib turolmaydi deydi ondan payg'ambari alayhissalom ularga bilinglarki alloh bandilariga mushu ayolning bolasiga bo'lgan mehribonliqidanmi bak mehribondir degan imom buxoriy rivoyat alloh taoloning insonlarni ichki olamlik baxt saodat yo'liga boshlash uchun ularga shafqat payg'ambari bo'lgan hazrati muhammad alayhissalomni avatganligi va hidoyat manbi bo'lgan qur'on karimni tushirganligi gunohkorlarning tavba qilib o'zlarini isloh qilib olishiga fursat berib ularni hamon jazolamaganligi va tavbining ishigini to qiyomatgacha o'chiq qo'yganligimi alloh taoloning bandalariga bo'lgan mehribonligining ifodasidir Сөйіш үшін қайыл қыларлық sifatlardan so'z ассақмы, alloh Тала uchun sifatlarida шипалиетлерді və tədbirlərdə ən mükəmməl yeganə zat. Bütün gözəlliklər, mükəmməlliklər və cimi yaxşılıqların mənbəyi Allah Taaladır. Söyüş üçün türtkü boladigan yaxşılıqdan söz açqandımı, Allah Taala ən mükəmməl söygüyə layiq yeganə zatdır. İnsan xarakteri onunğa yaxşılıq qılğanğa hörmət qilish və onu söyüşni təbii borc deyə bilir. Dünyada qaysı birinin yaxşılığı insonni yo'qdan bor qilib ang chiroyli shaklda yaratgan uningga aql idrok ato qilib barcha maxluqotlardan hurmatli ham qudratli qilgan va uni koinotning xo'jayini qilib belgilab hammani uningga bo'ysundirib bergan karamlik shafqatlik allohning yaxshiliklariga yetalisin 772 savol Alloh so'ygisining qimmati qandoq javob Alloh so'ygisi iymonning eng asosli tarkibi haqiqiy mu'minlarning ifodasi ibodatlarning eng kattasi so'ygilarning eng isili haqiqiy musulmonlikning ifodasidir shunga alloh taolo qur'oni karimda mo'minlar allohni hammadan ortiq do'st tutquchilardir degan sura baqar 165 oyat payg'ambar alayhissalom uning ahamiyatini bayon qilib mundoq degan kimgiki uningda uch narsa bo'ladi ekan u imonning halovatini tetigan bo'ladi birinchisi alloh va uning payg'ambari uning uchun hammadan suyimli bo'lishi ikkinchisi birovni do'st tutsa uni faqat allohning roziligini ko'zlab do'st tutgan bo'lish uchinchisi musulmonlikdan keyin kofir bo'lishni xuddi o'tqa tashlanishni yomon ko'rgandek yomon ko'radigan bo'lishi buxoriy rivoyat chunki alloh taolo so'ygi muhabbatning yegona manbii dunyodagi butun so'ygilar alloh taoloning cheksiz so'ygisidan bir tomchi bo'lgan holda alloh taolodan kelgan qalblarga so'ygi o'tini solg'uvchimi alloh taolodir 773 savol Alloh сөйгісі немі білән ипарылыныды? Cevap. Allah сөйгісі onunla hakiki revişte itaat kılış, bütün hayat қайнамларды оның көрсәтмелеріні дәстүр қылып, әмәл қылыш білән ипарылыныды. 774 sual. Peygamber söygüsü kandak söygü? Cevap. Peygamber söygüsü Allah söygüsüdən kalsa en əhmiyyətli söygü bulup, imanın bir parçasıdır. Allah Taala tərəfindən insaniyetini dünya ve ahiretinin baxt saodatlarga erishtirishga kepillik qiladigan islom dinidan iborat haq dinni elib kelish orqali insonni kufrning zulmatlaridan qutuldirib iymonning porloq nurga boshlab chiqqan va barliq yaxshi ishlarning birdan bir ulgusi bo'lgan hazrati muhammad alayhissalomdan suyimli kim bo'lsin Пайғамбар алейхиссалам, sizlarning hech біріңлар мені атысыдың, баласыдың va барлық kishilardan ortiq сөймігіче мәмін бұламайды, deb ko'rsatgan buxoriy rivoyati 775 savol. Payg'ambar so'ygisi qanday ifodalanadi? Javob. Payg'ambar so'ygisi din va dunyolik butun ishlarda Muhammad alayhissalomning yo'liga amaliy ravishda agishish va uni har ishda haqiqiy ma'nida ulgi qilish bilan ifodalanadi. 776 savol. Vatan so'ygisi qanday so'ygi? Javob. Alloh taolo va uning payg'ambarining so'ygisidan qolsa, eng sharaflik va eng ulug' so'ygi vatan so'ygisidir. haqiqiy musulmon kishi o'z vataniga sodiq bo'ladi chunki musulmonlikning taqozosi vafodorlikni talab qiladi xuddi ibodatlarmi insonni boshqa maxluqotlardan alayda farqliq bir mo'jiza sifatida yaratib uning bu koinotning yaxshiliklarini va yer yuzining xo'jayinligini ato qilgan keramlik allohga shukr va minnatdorlik izhor qilish yuzasidan ato qilingan bir vafo burchi bo'lganidek vatanni suyish va uning yo'lida mol mulkini jinini va har narsasini pido qilish har qandaq bir fuqaroning uni ellik qo'ynida o'stirib yetildirgan ona vataniga o'tashga tegishlik vafo burchidir 777 savol vijdonliq inson o'z vatanini qandoq suyidi javob vijdonliq inson o'z vatanini suyishni insonlik burchi deb biladi chunki inson xarakteri yaxshilikqa yaxshilik qaytirishni yaxshilik qilganni suyishni tabiiy zaruriyat deb taniydi dunyoda inson uchun uningga illiq bag'rini ichib uni turli ne'matlar bilan kutib olgan uni barcha yaxshiliklardan bahramand qilgan ko'ksikang qo'yni issiq oshu ona vatanidimi suyimlik biri bormi yaxshilikni yaxshilik qilish bilan qaytirish uchun uningdimi a'lo biri bormi vafodor inson cho'qim o'z vatanini suydi chunki har kimning o'z vatani xuddi onasining qo'ynidek issiq va yumshoqdir Шуң оны ана ватан дейміз. Анымыз қауіп күчірсе, біздің қанчылық биарам болып кетедіғалықымыз va uni qutqizish uchun jiddiy harakat qilganligimiz turgan yerda vatanmi shunda qadrlik ona balki bu bizni tuqqan onamizdimi qadrlik va qimmatlik onamizdir chunki onalarni o'stirgan tuproqmi ani shu vatan emasmi yetti yuz yetmish sakkizinchi savol musulmonlarning o'zaro so'ygisi qandoq bo'lishi kerak javob hazrati muhammad alloh taoloning nomi bilan qilsam qilamanki sizlar mo'min bo'lmag'icha jannatga kiranmaysizlar bir biringlarni so'ymagicha mo'min bo'lolmaysizlar degan imom muslim rivoyat musulmon odam kishilarga ularning rangi tili irqi dini va vatanlarining o'xshash bo'lmaganligi sababli dushmanlik mavqasida bo'lmaydi chunki islom nazrida butun insonlar hazrati odamdan odam tuproqdan kelgan ularning orasidagi til rang irq parxlari faqat alloh taoloning cheksiz qudratini va go'zal san'atlarini ko'rsatadigan alomatlardandir allohning qudratini namoyon qiladigan alomatlardan biri osmonlarni va zaminni yaratganligi tilinglarning ranginglarning o'xshamasligidandir shubhisizki buningni biladiganlar uchun ibratlar bordir sura rum tabiat so'ygisi 779 savol tabiat so'ygisi degan qandoq so'ygi javob Tabiat Alloh taolaning san'atidir. Alloh taolo tabiatni insoniyatning manfaati uchun yaratib bergan. Uningdan foydalanish, uni asrash, uni suyish va qo'g'dash dinimizda go'zal axloqlardan sanaladi. Tabiat biz insonlardek tuz ko'ramas, balki u va uningdagi barliq shaylar o'ziga xos kayfiyati va lisoni holi bilan Alloh taolani ulug'laydi, madhilaydi. Qur'on Karim bu haqiqatni bayon qilib mundoq deydi: yetti osmon zimin va ulardagi maxluqotlar allohning nuqsonsizligini so'zlaydi koinotdagi qandoqli narsa bo'lsin allohni barcha nuqsonlardan pok deb madihlaydi lekin sizlar ularning madihisini sezmaysizlar sura isro qirq to'rtinchi oyat tabiat alloh taoloning kitobi bo'lib uni o'qishni bilganlar cho'qim alloh taoloni to'niydi bu kitobda alloh taoloning cheksiz qudrat kamoli go'zal san'atlari ne'matlarning turlari yezilgan Musulmon kishi tabiatni Alloh taolaning san'ati bo'lganligi e'tibori bilan suyidi. Uni har ko'rganida uningda Alloh taolaning cheksiz qudratining va ilm hikmatining izlarini ko'rdi. Natijada uning Alloh taolani tonishi oshidi, iymoni kuchlanadi. Shunga Qur'on Karimning ko'plagan oyatlari kishilarni tabiatning har xil manzillariga qarab tafakkur qilishga chaqirmoqda. Haqiqatni so'yish 780-savol. Hamma odam haqiqatni so'yalamdi? Javob: Hamma odam haqiqatni so'yadiganligini da'vo qiladi. Ammo ba'zilar haqiqatni eg'izdila so'ysa, ba'zilar ko'nglida so'yadi. Haqiqatni amaliy harakat bilan so'yadiganlar intayin oz. Ma'lumki, haqiqatni eg'izda so'yganlik hech narsaga yaramaydi. Haqiqatni ko'nglida so'yganlikmi ishga yaramaydi. Balki haqiqatni amaliy harakati bilan chin qalbidan so'yish talab qilinadi. biz musulmonlar haqiqatni eg'izimizda suyganimizdek amaliyatimizdami so'yalgan bo'lsak holimiz boshqacha bo'lgan bo'lar edi albatta 781 savol haqiqatni so'yish go'zal axloq sanalamdi javob shaksizki haqiqatni so'yishdan iborat bu go'zal axloq barcha go'zal axloqlarning bosh tojisi va javhiridir chunki haqiqatni so'yish va haqiqat uchun o'z manfaatlaridan voz kechish insondagi eng asl xulq bo'lib uningdan nurg'unlagan ulug'vor fazilatlar va go'zal axloqlar maydonga kelganidek botilni suyish va botilni mudofaa qilish insondagi eng razil xulq bo'lib uningdan nurg'unlagan razilliklar va yomon qiliqlar kelib chiqadi demak haqiqatni suyish umumiy go'zal axloqining asoslaridan bir asosdir uningdan barcha go'zalliklar va yaxshiliklar turilib chiqadi 782-ci sual. Həqiqətni söyüş digəndən mənisi nima? Cavab. Həqiqətni söyüş, həqiqətni öz mənfəətindən üstün biliş və onu icra qilish, əməlgə aşırış, qoğdaş yolida can pida qilish digənlikdir. Həqiqətni söyüşdən ibarət bu gözəl əxlaqdan həqiqət üçün öz mənfəətini qurban qilish, rastçılıq, adalet, vafadarlıq, işençilik buluş, səmimilik, va'dasida turish qatorliq ko'plagan go'zal axloqlar turilinib chiqadi haqiqat yo'lda o'z manfaatini qurbon qilish haqiqatni so'yganlikning eng rostchil eng ko'rinarli ifodasidir 783 savol haqiqatni so'yishdan chatnab qilishning ziyni nima javob haqiqatni so'yishdan iborat bu go'zal axloqdan chatnab ketishdan yolg'onchilik aldamchilik haqsizlik xiyonat vafosizlik сөздіді тұрмаслық, haqiqatni қобыл qilishdan bosh тартыш қатарлық нұрғылыған рәзіл қылықла тоғылыды. 784-ci sual. Həqiqətni söyüşdən çətinəb getişinin səbəbləri nəmə? Cavab. Həqiqətni söyüşdən ibarət bu go'zal axloqdan chatnab getişinin sabablari ko'p bo'lib, asaslığı uchig'i chiqqan shaxsiyatchilik, nafsining har qanday həvəslərə bo'ysunish bolsa, bəzi könlünün pəsliki, başqalarını yaman görüş xahişi və şeytanğa əgişdən ibarətdir. 785 savol. Haqiqatni so'yishga chaqirgan oyatlar qaysilar? Javob. Qur'oni Karimda kishilarni haqiqatni so'yishga chaqiradigan oyatlar intayin ko'p. Chunki Qur'oni Karim eng chong haqiqat bo'lganligi e'tibori bilan haqiqat va haqiqatni so'yish uning butun bayonlariga ichirilgan. Tuvandagi oyat buning misoli. Bilinglarki, ishchinglarda Rasululloh bor. Agar u nurg'un ishlarda sizlarga itoat qiladigan bo'lsa, cho'qim qiyin ahvolda qoladinglar. Ondan Allah sizlarga iymonni qizg'in suygizdi va uni dilinglarda ko'rkam qildi. Sizlarga pisqini, kufrni va gunohni yomon ko'rsatdi. Ana shular Allohning fazli va ne'mati bilan to'g'ri yo'lda bo'g'uvchilardir. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Sura Hujurat 7-8 oyatlar. Bu oyat Alloh taolaning mu'minlarning qalbiga iymonni qizg'in suygizib, kufr bilan gunoh ma'siyatni yomon ko'rsatganligini ifodalaydi. Ma'lumki, iymon eng cho'ng haqiqat bo'lgan alloh taoloni e'tirof qilish deganlikdir iymonni suyish haqiqatni suyganlikning va haqiqatni botildan ustun qilganligining eng ko'rinarli ifodasidir chunki islom dinida iymon keltirishga buyurilganlarning hammasi haqdan kelgan haqiqatlardir haqiqatni suyish botilni yomon ko'rishni taqozo qiladi Küpür bilan gunoh masiyat botil bo'lganlikdan haqiqatni suygan müminlərinin ularni yomon ko'rishi tabiiy ahvol Чүнки bir қалыпта ішкі зит нәрсе бірләшмейді. Haqiqatni suyib, uni o'z nafsining avaslaridan, shahvatlaridan, barcha istaklaridan ortiq ko'ganlar haqiqatga bosh egib, uningga iymon etib, to'g'ri yo'lga hidoyat topgan. Ammo o'zlarining nafs avaslariga, shahvatlarga, shaxsiy g'arazlarga moslashmagan haqiqatni yomon ko'rganlikdan, uningga inkor qilgan va o'zlarining havoyi havaslarini iloh qilib olganlar kofirlar qatoridan haqiqatni yomon ko'rganlarning haqiqatga chaqirg'uvchilar bilan ularga nasihat qilg'uvchilarni yomon ko'radiganligi o'zlarining nafsoniyatiga muvofiq kelgan botilni suydiganligi va hidoyatga agishdan ma'naviy ko'rliqni ustun ko'radiganligi tabiiy ahvol shunga alloh taolo samud qavmi haqida mundoq degan samudqa bo'lsa to'g'ri yo'lni ko'rsatdik ular hidoyatdan kufrliq ya'ni ozg'unliqni ortiq bildi qilmishlari tufaylidan ularni xor qilg'uvchi chaqmoq azobi aloq qildi İman etganlarni va taqvodorlarni qutqizdik. Sura Fussilat 17-18 oyat. Oyatdan ma'lumki, Savmit qavmi ma'naviy ko'rliqdan iborat kufrni hidoyatdan iborat imondan ortiq ko'rgan. Chunki kufrlik botilni so'yganlik, hidoyat haqiqatga isilganlikdir. 786-savol. Ba'zi mu'minlarmi ba'zi haqiqatlarni yomon ko'ramdi? Javob: Imonni so'yib, kupurni yomon ko'radigan mo'minlardan ba'zi kishilarmi goyda o'zlarining nafs xohishlariga uyg'un kelmagan haqiqatlarni yomon ko'radi va nafsi ovorgarchiligi sababli kupurdan tuvan ba'zi botillarni suydi bu hozirgi zamondagi ko'p sonliq musulmonlarning ahvoli 787 savol musulmon emas kishilarda mu haqiqatni suydiganlar bormi javob Küfürünü söyüb, imanını yaman gördüğən musulman əməz qavimlərdən bəzi kişilərmə, uladiki insani xislət və qismən sağlam təbiyyətinin türküsü bilən imandan başqa bəzi həqiqətlərini söyüd. Çünki musulman əməz qavimlər işçidən bəzi kişilər var ki, insab, adalət, rastçılıq, vədigi vəfa qilish, intizamçanlıq cəhətlərdə zamanımızda musulman atılıb qalğan köp sandakı insanlardan əlbəttə yaxşıdır. Biz görüb atqan reallıqmı bunu isbatlaydı. Yoqorqilarning hammasini nisbiy ahvol deyishga bo'ladi. Ba'zi mu'minlarning axloqidagi nacharlikni ulardagi nisbiy xohishning turtkisi bilan maydonga kelgan botilg'i bo'lgan nisbiy moyilligining natijasi deyishga bo'lganidek, musulmon emas qavmlardan ba'zisining axloqdagi go'zalliklarni ulardagi insoniy his va qisman sog'lom tabiatining ta'siri bilan haqiqatga bo'lgan nisbiy moyilligining natijasi deyishga bo'ladi. 788 nji savol. Haqiqatni e'tirof qilish fazilat degan so'zning ma'nosi nima? Javob. Haqiqat garchi o'zining zeyniga bo'lgan taqdirdimi, nafs xohishini yengib, uni e'tirof qilish rostilla oliy fazilatning natijasidir. Chunki axloqning asosliq javhiridan, yaxshilikning chaqiriqlariga quloq berish xislatidan mahrum qolgan odam haqiqat o'ziga aniq ayon bo'lgandan keyinmi, uning bosh egmaydi. Chunki bundaq odam fazilatdan mahrum. 789 savol. Haqiqatni inkor qilishning darajalari qaysilar? Javob. Dunyoda eng kechirilmas tuzkorlik va eng razil axloq birovning ota-onasining qilgan yaxshiliklarini inkor qilishi va ularning haqlarini ado qilmasligidir. Uningdimi cho'ng xassislik va eng axloqsizlik payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini bilib turib inkor qilishdir. Chunki Muhammad alayhisalom bütün alemler için rahmet bulup ivatilgen yigani peygamber. Onun peygamberligini itiraf qilish, o ilib kelgan rahmatga minnatdorlik bildirganlikdir. Buningdimi baxasislik va ang qabik adabsizlik o'zini yo'qdan bar qilgan Rabbini inkor qilish. Uning yaratquchi, rizq berguvchi, hayot berguvchi, yaxshilikning mukofotini, yomonlikning jazosini berguvchi yagona iloh ekanligini itiraf qilmaganlikdir. Dunyoda buningdimi yomon tuzkurlik bormi? Allah Taalani va uning ne'matlarini inkor qilgan odam tangdossiz cho'ng bir haqiqatni rad qilgan bo'ladi. Mundaqlardan insoniy xislat yoki axloqning ta'sirini topqilinmaydi. Chunki bundaqlar razillik patqig'i beshig'ichi patqanlardir. Aqli o'sha joyida gap so'zlari va yurish turishlari normal bir odamni sarang deb sifatlagan birini o'p ochiq yolg'on so'zildi deymiz. Chunki u o'p ochiq bir haqiqatni inkor qilgan bo'ladi. Alloh taolaning borlig'i va uning hammaga rizq berguvchi ekanligi xuddi nurli quyoshdek hammaga ro'shan aniq tursimi uningga inkor qilish haqiqatan chong haqsizlik va haqiqatga qarshi ishlangan kechirilmas jinoyatdir shunga haqiqatni bilib turib uningga inkor qilish ang qabih axloqsizlikdir shuningdek fazilat egasining fazilatini ilm ahlining bilimini bilib turib inkor qilish go'zal axloqdan mahrum qolgan baxtsizlarning ishidir adolat 790 savol. Adolatning ma'nosi nima? Javob. Adolat har bir haq egasining haqqini kam ziyoda qilmasdan berishdir. Adolatni barpo qilish har bir musulmon uchun diniy, axloqiy majburiyatdir. Adolatni barpo qilish haqiqatni so'yganlikning ifodalaridan biridir. Chunki adolatning prinsiplari va uni amaliylashtirilish ayni vaqtda haqiqat taqozo qilgan narsani yurgizishdir. Demek, adalet bilen haqiqatının özüre bağlanışı intayın zic bağlanışlıktır. Şunu Kur'an Kerim'de adalet bilen haqiqatının hemenşi birgi bağlanıp kegelliğini görmüz. Allah Kur'an'ı haq bilen şürde ve adaletini yaydı. Sen nin bilesen, kıyamet yakın buluşu mümkün. Sürü şura, 17. ayet. Biz haqiqatan peygamberlerimizin ruhşen möcizle bilen evettik ve ula ulan billah, insanla adaletini berpaqısında kitabını, kanununu çişirdik. Sura Hadid 25-oyat. 791-savol. Haqiqatni so'yish bilan adolatni so'yishning munosabati nima? Javob: Haqiqatni so'yadigan va uni e'tirof qiladigan odam cho'qim adolatli bo'ladi. Chunki adolat o'zi e'tirof qilgan shu haqiqatni ro'yatga chiqaradigan narsa, adolatni so'ymagan odamning haqiqatni so'yganligida shak bor. 792-savol. Adolat talab qiladigan ishlar qaysilar? Javob: Adalet talep kılıdığan işler intayin köptür. Uladın muhimleri tövendikçe. Birinci. Adem başkuruşta adaletlik buluş. Mesulluq meyli xas bolsun, meyli umumga münasibetlik bolsun. Her birde Allah Taala belgilgen adalet prinsipi boyunca iş görüş talep kılınır. umumga munasibatlik mas'uliyatda haq egalarining moddiy va ma'naviy haqlarini to'liq ado qilish haqliq bo'lmaganlarning suiiste'mol qilishiga yo'l qo'ymaslik va ommaga ularning har birining iqtidoriga qarab yuksilish fursatini yaratib berish ish taqsimotida adolat bilan ish ko'rish qatorliqlardir ikkinchi da'vo ishlarida adolatlik bo'lish da'vo ishlarida adolatlik bo'lish deganlik da'vogarlar o'tirisida hukm qilg'uvchilarning alloh taolo belgilagan adolat prinsipi bo'yicha ish ko'rishi qaysi bir tarafga yon bosmasligi yoki haqsizlik qilib ziyonga uchratmasligi adolatparvarlikka nuqson yetkazadigan ishlardan yiroq turish qatorliqlardir ikki da'vogarning o'tirisida hukm qilish ulardan haq egasining haqqini qorish tarafdan ilib berish bilan bo'ladi orisini buzg'anlarning o'tirisida hukm qilish ularni chiroyliqcha yarashtirib qo'yish bilan bo'ladi gunohkor ustida hukm qilish uningga yetarli jazosini berish bilan bo'ladi. 3. Guvohlik berishda adolatlik bo'lish. Guvohlik berishda adolatlik bo'lish degan guvohchining o'z ko'zi bilan aynan ko'rgan yoki o'z quloqi bilan aniq anglagan ishlarga rostchilik bilan aynan guvohlik berishdi deganlikdir. Guvohlikni to'g'ri ado qilish go'zal axloqdan bo'lsa, guvohlikni yoshirish yoki yolg'ondan guvohlik berish eng yomon razillikdir. Shuningdek, guvohlikni yoshirishmi cho'ng gunohdir. Chunki guvohlikni yoshirish kishilarning haq-huquqlarini qo'lga keltirishini to'sqanlik bo'lib, cho'ng haqsizlikni sodir qilganlikdir. Alloh taolo mundaq degan: "Guvohlikni yoshirmanglar. Kimki uni yoshiradigan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Alloh qilmishinglarni tamoman bilguvchidir." Sura Baqar 283-oyat. Әмма ялғандын гуахлық беріп, бірауны асасыз қарлаш, Аллах таланың нәзірді әң еғір, кәчірілмәз гүнах саналған, бөхтан ол әзім, әң чоң бөхтандыр. Төтінші. Xatırlab yazganda adaletlik buluş. İnsanlar oturistiki maddi ve mənevi haq hukuklarını yazgan katib, onun itqallarının hamısını rastçillik ve hoşyarlıq bilen doğru yazışka buyurulgan bulup, əksçi iş görüş, əxlaqı razillik, həm haq hukuklarını zaya qılıvetkenlikdir. beshinchi er ayollarning bir biriga adolatli muomala qilish har er ayollarning bir biriga adolatli muomala qilishi deganlik ularning har birining qarshi tarafga o'tashga tegishli haqlarini majburiyatlarini va mas'uliyatlarini alloh taolo belgilagan bo'yicha to'liq va adolatli holda ado qilishini ko'rsatadi oltinchi bolalarga adolatli bo'lish bolalarga adolatli bo'lish deganlik bolalar o'ttirisida mehr muhabbatda muomalada tarbiyada o'qitishda ishqi bo'yrishda bir narsa berishda va ota onaning qo'lidan keladigan butun ishlarda adolat bilan ish ko'rishi deganlikdir yettinchi tarozida adolatlik bo'lish tarozida adolatlik bo'lish deganlik tarozi tatqanda yoki qandoqli bir o'lcham bilan o'lchiganda aldamchilikdan tamoman xoli bo'lgan holda rostchillik bilan ish ko'rish deganlikdir alloh taolo qur'oni karimda olg'anda to'liq tartib elib satqanda kam tartibbaguchilarni qiyomat kuniga ishonmaguchilar deb sifatlash orqali ularga qattiq azobni va'da qilish bilan tahdid yog'dirgan o'lchamda va tarozida kambaguchilarga voy ular kishilardan o'lchab olgan chog'da to'liq oladi kishilarga o'lchab yoki tortib bergan chog'da kam berdi ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmaydi u kunda insonlar olamlarning parvardigorining huzurida tik turadi sura mutaffifin 1-6 oyatlar sakkizinchi nasabga adolatlik bo'lish nasabdagi adolatdan maqsad bolalarning o'z otasining nasabiga mansub bo'lishi deganlikdir aksincha balalarning o'z otasidan tenib o'zini beqib olgan o'gay dodisining nasibiga mansub qilishi adolatsizlikdir bunday qilish adolatsizlik bo'lganlikning ustiga cho'ng haqsizlikdir. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda har kimni o'z otasiga mansub bo'lishni buyurgan. Sizlar bola qilib olganlarni Alloh o'z bolalaringizning hukmida qilmadi. Bu yani bunun aksini dava qilish faqat og'zinglarda aytilgan so'zdir. Alloh haq so'zni aytadi, to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ularni otalarining ismi bilan chaqiringlar. Bu Allohning dargohida to'g'ridir. Sura Azab 4-5 oyatlar. 9 kişilerini yarashtirishda adaletlik bo'lish. Bir-biri bilan oruç kılgan ikki firqa musulmonlarni, bir-biri bilan husumatlashib qolgan kişilerini, arısı buzilgan do'stlarni oilasini buzish oldida turgan er xotinni alloh taolo buyurgan adolat prinsiplari bo'yicha yarashtirib qo'yish deganlikdir yuqorqilardan boshqa adolat talab qilingan butun ishlarda haq huquq masalalarida adolat prinsipi bo'yicha ish ko'rish talab qilinadi qur'oni karim va hadislarda kishilarni adolatni barpo qilishga chaqirgan amrlar intayin ko'pdir alloh taolo payg'ambar alayhissalomga xitob qilib mundoq degan aytqin alloh tushirgan barliq kitoblarga iymon etdim oranglarda adolatlik bo'lishga buyurildim Sura Shura 15-oyat. Alloh taolo musulmonlarni adaletlik bo'lishga chaqirib bundaq degan: Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Odillik bilan guvohlik beringlar. Biroq qavmga bo'lgan o'shmanliginglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu təqvadarlıqa eng yaqindir. Allohdan korkunla, Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Sura Maida 8-oyat.